mula rin sa Comedy Manila, palakpakan po natin si Jace! Okay now, huwag po masyadong malakas ang palakpakan dahil hindi naman po, hindi naman po ako sikat. Okay, palakpakan nga ulit. Ay, malakas pa rin. Sige, sikat na nga ako. Ako po si James. kwentuhan ko lang kayo. Sino po nakano dito ng Conjuring 2? Palakpakan nga. Conjuring! Oh, di ba? Ang daming, ang daming natakot sa Conjuring 2. Ako natakot ako doon. Dahil sa Conjuring 2, natuto ako maghilamos ng dilat eh. Di ba? Natuto rin ako magmumog nang hindi yumuyuko. Sige, ligo na rin to. <laughs> Di ba? Kasi oras, kailangan mo i-maintain yung eye contact mo sa salamin eh, di ba? Kailangan, pag, kasi oras na yumuko ang ganyan, pagharap mo, ha! Direk, patadyan ka. <laughs> di ba? Sino mga batang 90s dito? Palakpakan nga. 90s! Yeah, batang 90s! Alam mo, paboritong paborito ko yung 90s dahil yun ang pinaka-the best na dekada. Palakpakan yeah! nga ako. Yeah! Alam nyo kasi, Nung 90s, alam mo kaagad kung sino yung mayaman tsaka mahirap na bata sa hawak na laruan eh. Kasi pag mayaman yung bata, hawak na laruan, Game Boy. Pag middle class yung bata, hawak na laruan, brick game. Pag mahirap yung bata, ang hawak na laruan, alam niyo may tubig sa loob yung sinushoot na meron. <laughs> Huwag niyong pinagtatawanan yun ha, dahil yun lang ang laro na walang katapusan. O matapos ka, o restart mo lang. Kaya <laughs> pinag eh, ano, yung mga kaibigan ko, naglalaro ng Game Boy, oh. <laughs> naglalaro ng Game Boy talaga. Pinaparinig pa sa akin, sabi, chuk, chuk, chuk. Ako, mag ako dito, nilalaro ko yung tubig. Ginag- <laughs> Level 2. Isa pang gusto ko nung 90s, sinunod ng mga gimmick, gimmick, palakpakan nga. Ano, nanonood ko, paborito. Paborito ko si John Prats, eh, no? Diba? Alam mo, isa lang ang naturo sa akin ng Jimmy, gimmick, gimmick, no? Ayun ha, ah. kahit nasa loob ka pa rin ng bahay, kailangan nakasuot ka pa rin ng maong. Di ba wala silang konsepto ng pambahay doon eh. Di ba? <laughs> Gigising si John Franz, magbe-breakfast, nakamaong kagad. Ano ba yon? <laughs> Kasi tinan mo, yung priority ng mga bata noon, maong. Pag nasunugan niya mga yan, tapos i-interviewin, ha, nasunugan kayo, anong mga nailigtas mo? Ah, nakaligtas po ako ng anim na maong. <laughs> Eh, kamusta naman yung pamilya mo? Ay, oo nga pala. <laughs> Isa pang gusto ko nung 90s, yung mga anime. Palakpakan lahat na nanonood ng anime. Kasi gusto ko ng mga cartoons to, napaka-violente ng mga cartoons natin, di ba? Nandiyan yung Dragon Ball, Ghost Fighter, Voltes 5, Princess Sarah, Sedi. Alam mo yung Princess Sarah, Sedi, sa umaga pinapalabas eh. Kasi doon nanonood yung mga sensitive na bata. Minsan nakanood ako ng Princess Sarah sa umaga, sabi ko, parang nababading ako ah. <laughs> parang gusto ko magbalat ng patatas. Pinatay ko yung TV, nanood ako ng Dragon Ball. Sabi ko, may itsura to si Goku, ha? Ah. Pinatay ko kasi yung pagkabayolente ng mga anime. No? Nadadala mo, pagtanda mo, eh. Nag-college ako, na-hold up ako. Sabi sa akin ng hold upper, Oy, hold up to. Akin na yung cellphone mo. Eh, batang 90s to. Bayolente to. Hindi ko binigay. Ang ginawa ko lang, sabi ko sa kanya, <laughs> Hindi mo alam kung sino yung kinakalaban. Humanda <laughs> ka sa akin, Eugene. Litong-lito na yung hold up. Sabi, Jomar to, Jomar. Huwag ka na magpanggap, Eugene. Bakit ka naka-jogger pants? Di ba? Tapos, tapos sabi ko sa kanya, papakitaan kita ng aking superpowers. Ang ginawa ko lang, Nagbenta ko ng knees. Hindi ko talaga binigay sa cellphone ko. Ginawa ko, nagbenta ko ng knees. Pumikit ako, tapos ginawa ko to. Tatakot yung holdaper. Sira ulo ka, ano yan? Sabi ko, teleport. Pagpilat ko, wala na yung hold up eh. Sabi ko, effective ah. Kaya lang may saksak ako. Sabi ng tambay, ba't hindi mo hinadukin? Kakanood ko na ng Princess Sarah eh. Di ba yung mga bata ngayon, pag walang kwenta mga cartoon sila, di ba? Pag lumaki ang mga yan, ma-hold up, sabihin nila, Oy, hold up to. Akin na yung backpack mo. Lalaban pa yung mga yan. Kala nila, okay yung mga cartoon sila. Sabi, ayoko! Swiper, no swiping. Swiper, no swiping. Aba, lalabang ka pa. Jack, ah, nasaksak ako. Backpack, tulungan mo ako. Mga bata, tulungan natin si Dora hanapin ang first aid kit. Pinahanap mo ba? ang pangit, di mo pag nasaksak kayo mga yan, Jack, ah, nasaksak ako. Ang Espanyol na nasaksak ay punyalada. Pwede nyo bang sabihin yun? Hey! Oh, Muy bien. Thank you very much. Yun lang po ang aking set, mga Ibalik natin si Big Boy. Big Boy. Salamat, James. Palakpakan po natin muna si James. 90 ka, 90s ka, ha? Dong-dong, ha? 90s, eh. Hindi pa po dyan natatapos. Pagkatapos po ng ating mga performers mula sa Comedy Manila, magbabalik po ang ating kapitan, Cap Allen! naman! Palakpan natin si Big Boy! Okay, you're the best, you're the best. Palakpan naman mga kaibigan! Ako pala, uh, di mo natatanong Big Boy, ako'y galing sa Amerika. <laughs> Napunta ako sa Amerika. Palakpan naman para sa Amerika! Akala ko mas maganda ang buhay sa Amerika. Nagkamali ako. Mas maganda pa rin ang buhay sa Pilipinas. Palakpan natin ang Pilipinas! Pilipinas! Alam niyo kung bakit? Nung sa Amerika ako, inabot ako ng lindol. 6.2, 5.9, Lindol talaga. Namiss, ako namiss ko yung lindol sa Pilipinas. Ang lindol dito iba, di ba? Parang ganito. Lumindol? Naramdaman mo? Check natin sa Facebook. Girl, lumindol, oh! Saka lumindol sa Pilipinas, yabangan. Lumindol sa inyo, hindi. Lumindol sa amin. Saan tumatawag ka ko sa bahay? Ma, lumindol dyan? Hindi. Nahilo ako eh. Ma, buntis ako. Saka pare, alam mo ang Pilipino pag nagkasalubong sa Amerika, ganito usapan. Ha? Pag nagsalubong, Pinoy ka? Oh, Pinoy din ako eh. Taga saan ka? Quezon City, may kilala kang Mike Chua? <laughs> ano ka alam mo sa Quezon City? Compound? Tatlong libo Mike Chua dun eh. Saka bilib na bilib ako sa Amerika. Pag inakpa mo yung paa mo sa Amerika, may pedestrian do sila. Tumitigil lahat ng sasakyan. Kaya yung mga Amerikano, ganito tumoy do. Sabi ko, hayop ka sa Commonwealth, patay ka sa akin. Di ba pagtatawid tayo sa Commonwealth, ganito? Labi ko ng para sa mga bata, ah. Dito lang sa Pilipinas, pag nakakita ka ng one-way, titingin ka dito, tumitingin ka pa dito just in case, eh. Nahuli ako ng pulis doon. Alam mo, pulis ng Amerika, ano, Amerikano, ang gwapo. Promise, delicious, yummy. Nahuli ako ng pulis na Amerikano sa Amerika. Ha? Ito sinabi sa akin, sinundan ako. Ito sabi sa akin, Sir, do you know I'm following you? Siyempre sumagot ako, I don't know but I like it. Takbo siya. At pag naligaw ako sa Amerika, ang saya, ang gaganda ng signboard. Naligaw ako, nagtanong ako sa Amerikano, Where's Bellevue? Ah, Bellevue. You go straight, 32nd Avenue, turn right, 45th Street, turn left, there's Bellevue. And I saw Bellevue. Sa Pilipinas, pag naligaw ka, patay kang bata ka. No? Saan po yung Makati? Ah, Makati talaga dito. Diretso ka, pagdating mo sa kanto, may puno ng nyog, no? Medyo hinug na isa, di ba? Kumalang ka doon. Pang-apat na bahay may asong puti, tumatahol. Paano pag walang asong puti doon? Required sila magpalit ng asong puti doon. Tapos mag-left ka. Pang-limang bahay, Blumbubong, Barangay Hall yun, doon ka magtanong. Punta doon pala ako magtatanong, doon ka magtanong. Apat na klase lang ang mapagtatanong mo sa Pilipinas pag naliligaw ka. Hindi mo napapansin? Yung una, hindi taga doon. Tama. Di ba? Noong sa Puy Makati, hindi ako taga dito eh. Nakasort ka, nakasando ka, hindi, ka, hindi ako taga dito eh. Yung pangalawa, yung akala mo magaling. Noong sa sampuy Makati, Makati ka, diretso ka, no? Pagdating mo sa kanto, kumanang ka. Dire-diretso ka lang. Pag hindi makita, bumalik ka, kumaliwa ka naman. Andyan lang yan. Yung pangatlo, yung talagang magaling, yung talagang magaling, no? Noong sa Sampuy Makati. Makati, sino bang kailangan mo sa Makati? Ako na lang pumaghanap, ako na lang pumaghanap. Yung pang-apat, yung palaging galit. Nong, Sampuy Makati, di ko alam! Or lagpas ka na! Kung sa asong puti! Alam mo kung saan na tayo din nagtatanong pag naliligaw tayo? Pag pumunta tayo sa Baguio, napansin nyo? Pag malapit ka sa Baguio, binababa mo yung bintana. Ha? Hindi pa to? Hindi pa to Baguio? Mainit pa yan. Eh. La Union pa lang to. Ah, andar mo ulit. Ah, wala pa to, wala pa to. Pangasinan pa lang to, wala pa to. Andar mo ulit. Ay, ah, ito, Baguio na to. Ba't malamig na? Hindi, wala na yung relo ko eh. <laughs> Amerika, ang mga Pinoy, mahilig sila mamili ng pasalubong. Alam mo na, nakakita ko ng magandang t-shirt doon para sa tatay ko. Sabi ko, ang ganda nitong t-shirt na to. Bagay sa tatay ko to, $50, 50 times 46. Ang pangit! ang Pilipino, pag nasa ibang bansa, may calculator sa utak. Kaya pag nakakita ka ng mahabang pila sa fast food, asahan mo ang Pinoy, nasa una, nakaganito. Cheeseburger, $4. 4 times 46. Grabe naman cheeseburger yan! Alam mo, nadala ako sa emosyon na may libre ako ng maraming pasalubong. 30 pantalon, 30 relo, 30 t-shirt. Nung pauwi na ako sa airport, nalaman ko na may bayad palang extra bag. Tayo mga Pinoy, mautak tayo. Ayaw natin nagbabayad. Alam mo ginawa ko? Patalino ako. Sinuot ko lahat ng pasalubong ko. Ganito ako sa airport, oh. Sabi ng security guy, Hey, why are you wearing many watches? I want to know the time in the world. In London, it's 7.20. In US, it's 7.20. Eh, it's the same. Yes, because time is relative. Pagdating ko sa Pilipinas, ah, Tay, Armani mo. Kuya, Levi's mo. Ma, Victoria's Secret mo. Tibak yan, nahirapan ako dyan, ha? At doon sa Amerika, nung nagpunta ako, walang niyang organizer na nag nagpapunta sa akin doon. Ang problema sa akin, binigyan ako ng hotel, dalawa kama. Eh matatakotin ako eh. At ang sabi nila, ang dalawang kamara, yung kabilang kama walang miga, doon nagpapakita mga multo. Naku. May nagpayo sa akin kaibigan, pare, para hindi ka multuin, lahat ng gamit mo, ilagay mo sa kabilang kama. Ginawa ko yun. Nung pinatay ko yung ilaw, korting tao! At nung umuwi ako sa bahay namin, alam kong namiss ako ng asawa ko. Kasi pagbukas ko ng pinto namin, may mga petals of flowers. Sabi ko, oh my God, love making to, love making to, di ba? Umakit ako sa bahay namin, bungalo yun ha. Umakyat ka sa umakyat ka. Tinitin ako lang kung nag-iisip kayo. Walang taas. Ang, ang bungalo, walang taas, ha? <laughs> Mag-isip din, hindi ng tawa ng tawa, ha? Ang lalakas niyo uminom kayo, kababae ng tao. Ang saya na tatlong babae na to. Ano pangalan niyo? Mary Jane. Mary Jane? Tapos? Joanna pa. Bawal ka na kay Duterte, Mary Jane, ha? Ikaw, Joanna. Ikaw? Ana. Ah, wow. Joanna, Ana. Wow. Yun. Tapos ito na, tutuloy ko na yung joke ko dahil pinapinansin ko lang kayo. Parang kunyari, ano, conversation lang to ha. Namiss ako ng asawa. Pag akit ko sa taas ng kwarto, di ba, recap tayo, recap tayo ha. Di ba, pumasok ako, may peta, sakit ako sa bungalow, di ba? Pagbukas ko ng kwarto, may mga kandila. Sabi ko, oh my God, love making talaga. Nakita ko yung asawa ko, naka-90s, ang sexy. Ito sabi sa akin, Alex, namiss kita. Itali mo ko at gayon mo lahat ng gusto mo. Oh my God! Tinali ko siya sa kama. Big boy, ang higpit. Pag natali ko magpit, Kinuha ko yung cellphone ko, tinawag ko yung barkada ko. Tara pare, gimmick na tayo! <laughs> Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan!